для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Аксенія у свае 45 год была маладжавая прывабная з твару. Поўная, нягледзячы на такое жыццё, павольная ў рухах і надзіва спакойная і паважная. Ніколі і ні перад кім не мітусілася, не ліслівіла, каб тут хоць пажар загарэўся ці хоць сам Бог з'явіўся. І цяпер яна сядзела гэтак жа спакойна, без разгубленасці, без страху, без жадання разжаліць каго-небудзь, толькі разы два трывожна прыслухалася ці то да голасу за сцяной у амбулаторыі, ці то да нечага, што адбывалася, магчыма, недзе далёка. Можа, ёй здавалася, што плача яе двухгадовы сынок. Пятро ўбачыў каля яе ног клунак пуда на паўтара. Зразумеў, што ў мяшку, і амаль дакладна здагадаўся, чаму і як гэтая жанчына апынулася тут. Падумаў, гаша? панас падказаў, няўжо ён мог пайсці на такое. Было да болі непрыемна думаць, што такі чалавек, як грамыка, усклаў цяжкі крыж на плечы гаротнай жанчыны, каб толькі ўратаваць брата свае жонкі. «Расказвай яшчэ раз, Аксеня, будзем разам думаць, што з табой рабіць». Яна выцерла рогам хусткі вусны і пачала расказваць павольна, як бы нехаця, і зусім абыякава, як пра справу чужую і даўнюю, сведка якой яна сама была. Дыво, папутаў чорт дурную бабу, зладзейкай зрабіў. Э, мой гэта Сцяпан э, занядужылася яму, э, жывот схапіла. У яго ж гэта здаўна да вайны яшчэ. Ну, а я з поначы пайшла вартаваць за яго. Мне не хотелось. Э, что там, кажу, вартовать, пустый свиран? Да не, кажа мой, гречка ляжить нащенная. Правда, гречку гэтую я сама чистила. Сяджу я ноч, спять усе, нечистая сила лётая шепча мне. А что ты, Аксюта, завтра детям зварыш? Правда, у хате хоть шаром покати, не крупинки. Ну и нашаптали нечистики. Пайшла да сябе ў двор, узяла свярдзёлак пад паветкай. Свіран жа гэтай стаіць, як на палях. Ну, ну і вось. Яна схілілася, дакранулася мазолістай далонню да клунка і тут жа падняла вочы, опершыню глянула на Пятра, быццам праверыла, ці паверыў ён. А Сцяпан ды Вольга ў ранні, як даведаліся, адкуль гэтая грэчка з хаты мяне выгналі, ніхто ў раду нашым злодзеем не быў. Пятро слухаў і чамусьці паступова пераконваўся, «Не, не па нас», – падказаў ёй гэта, «хіба жонка яго Гаша». Але хутчэй за ўсё, што Аксеня надумала сама. Тыповая сялянская жаночая самахвярнасць і наімная хітрасць – уратаваць мужа, дарма, што корміць дзяцей не ён, яна, але ён – бацька. Узяць Усю віну на сябе з надзеяй на літасць суддзяў, калі засудзяць, то не так сурова. Маці пяцярых дзяцей, ды да і малыя яшчэ зусім, сама прызналася, сама прынесла крадзеную сельсавет, пакаялася. Не такая ўжо недарэчная хітрасць, падумаў Пятро. Нікае выйсце ўсім, і ім самім, і па насу, і парт-арганізацыі – Але ўсё адно чамусьці да болю было шкада гэтай жанчыны, якая, безумоўна, пражыла сумленнае і вельмі нялёгкае жыццё. Пятро наблізіўся, нахіліўся, памацаў грэчку ў мяшку і ціха сказаў: « Не веру я вам, Аксеня. І яна трывожна ўстрапянулася, і ў вачах яе бліснуў спалох. Але сказала гэтак жа спакойна, «А як хочаце, суд паверыць!» Тут увайшла Саша і паклікала Пятра да сябе в амбулаторыю. «Чакайце, Александра Фёдоровна, у нас справы важнейшыя», – сказаў Бабкоў. «У мяне не менш важная. Куды званіць? Адразу ў міліцыю? Ці, можа, з райкомам параіцца?» Іван Дзямідавіч яўна спяшаўся хутчэй скончыць з гэтай непрыемнай гісторыі. Э, пачакай. У амбулаторыі сядзела Вольга. Не, не сядзела. Ляжала тварам на стале, і плечы яе сутаргава ўздрыгвалі. Падняла галаву, глянула чырвонымі вачамі на Пятра, усхліпваючы, задыхаючыся, замаліла. «Пятро Андреевич, не судзіце маму, яна не крала, гэта ўсё бацька» бесталковы. Усё жыццё мама пакутавала ад яго, а цяпер і мы. Што мы будзем рабіць без мамы? Мы ж па свеце пойдзем. Чым далей тым не лягчэй. Ужо не толькі з болем, але і з раздражненнем падумаў Пятро. Некі клубок заблытаны. Сапраўды трэба быць прарокам, каб разблытаць. Што мне рабіць? усе няшчасці на маю галаву. Адно кляймо на ўсё жыццё, цяпер другое. А мы дамовіліся з Пецем, што заўтра запішымся. Згуляла, называецца, вяселле. Вольга закрыла твар далонямі, і цела яе скруцілі страшныя сутаргі. Саша накапала ў шклянку нейкіх лекаў, ласкава абняла яе, папрасіла «На, выпі і супакойся, Оля, нельга так, а Петя калі любіць, ну трохі пазней запішацеся. Я, я, я, я сама, калі маму зубы яе стукалі аб шклянку. Не пайду я, я яму свет закрыць. Петя, скажыце вы яе бацьку сам напаскудзіў, сам няхай адказвае, не падстаўляе жонку, звыклі на жонках выязджаць. Пятру крыкнуў пра сцяну. Іван Замідавіч, Нікуды не звані пакуль што пачакаем. Грамыку знайшлі на гародзе, дзе калгасніцы садзілі памідоры. Той выслухаў і гнеўна вылаўшыся, адразу размашыста закрочыў праз гароды ў вёску. Я загадаў яму, прынясеш грэчку, праўленне, пакаясся, папросіш людзей, даруюць, будзем абараняць, калі да следчага дойдзе, а ён гад жонку падстаўляе дурная авечка, ксюта гэтая. Сцяпан Бандарэнка пад павецю сек сухое ламачча калі ў чалавека трывожна на душы, яму хочацца заняцца чым-небудзь. Убачыў іх, спалохаўся, застыў з паднятай сякерай. У яго не было і крупінкі той паважнасці і спакою, што ў жонкі. Ён увесь быў насцярожаны, як загнаны заяц, таму і з выгляду мізэрны варты жалю худы, ажно жоўты, рэдкія рудаватыя валасы склеіліся на лбе, барада, шчокі непаголеныя таму здаваліся бруднымі, сарочка падраная. Ты што ж гэта? Залупей пракляты, грамыка назваў яго вулічнай мянушкай мацюкнуўся. На аксюту рашыў зваліць, а? Колькі разоў валіў на яе свае грахі. Не я, сама, Яна крала, я не краў, няхай э, сама ў мяне жывот балеў. Сцяпан амаль гістарычна закрычаў. Гадзіну назад ты маўчаў, як гэў рот набраўшы, а цяпер ты высветліў, хто краў, я табе вылічу твой жывот. Вочы вот па наса у міг сталі страшныя быццам, зацягнула іх крывавымі бельмамі, і ён, як сляпы, са сціснутымі кулакамі пасунуўся на сцяпана. Той адступіў на крок і вышэй узняў сякеру пагрозліва загарадзіўся ёй. Пятро не на жарт спалохаўся і гатовы быў кінуцца, каб стрымаць старшыню. Ды раптам сцяпан, шибанул всякий рубок, театрально разорвал на животе сорочку, завещал. «На! Би! Би за би! Вам, партейцам, усё можно!» Громыка, сунувши руки в кишени штанов, схавал далей от гроху, крутнул у бок на выход с подповедки, глухо сказал «Запомни, Степан!» пасадзяць аксюту, я з цябе тры бухі выпушчу, не пагляджу, што ты швагер мой. Зараз жа ідзі, зрабі так, як я сказаў, пакуль не позна. І ўсё роўна Аксеня узяла віну на сябе. калі ўсё пасеяна, але яшчэ нічога не вырасла, акрамя шчаў я на лузе, самы цяжкі для вёскі нават у мірныя добрыя гады. А што казаць пра тую першую пасляваенную вясну? Аднак грэла сонца, зеляніла зямля і смяяліся дзеці, што вечар калыхалі наваколле песні. Сам, Вялікі аптыміст Шапятовіч часам здзіўляўся працавітасці і бадзёрасці паўгалодных людзей. Толькі вучні часам наганялі смутак. Праз кожныя тры-пяць мінут паднімалася рука, і то збянтэжаны сарамлівы дзявочы голас, то знарокава грубаваты хлапечы прасіў «Пятро Андрэвіч, дазвольце выйсці!» «Адшчаў я!» – растлумачыла Саша і пагутрыла з настаўнікамі, каб разумелі і былі уважлівыя. Нялёгка ім жылося Пятру і Сашы. Але шчасліва. Гэта былі дні найбольшай згоды і прыгожых паюначы наіўных праяў іх узаемнай закаханасці. А хіба гэта не найвялікшае шчасце? Жыццё, праца, каханне і поўная адсутнасць думак пра няшчасце, небяспеку. Ніхто з іх і не падумаў нават, што і ў мірны час можа напаткаць бяда. Ленка, дачка і гуляючы на лузе з дзецьмі, наелася нейкіх салодкіх карэнняў і ёй там жа стала блага, атруцілася. Саша была на візітах у суседняй вёсцы. Панас грамыка прывёз яе ледь жывую ад страху за дачку. Самыя жудасныя ўяўленні палілі галаву, пакуль яны ехалі. Ленку ратавалі, хоць дні тры праляжала ў ложку. Саша гэтыя тры ночы не звяла павек, у яе калаціліся рукі, пачаўся нервовы цік. Калі ж малая паднялася, маці баялася адвесці ад яе вочы пакінуць без нагляду. А трэба ж працаваць. І Саша мусіла перанесці візіты на вечар, каб з дачкой мог астацца бацька. Але галоўнае падмацаваць дзіця пасля хваробы, карміць так, каб ёй не хацелася есці нейкія карэнні, а чым? Нават за грошы не было дзе купіць, не было ў каго пазычыць, кланяцца такім, як капыл ці лістик. Ой, як гэта цяжка! Пайду дадому, да полі, усё такі, як свайго няма пазычыць сказала Саша, калі зноў яны дажыліся да таго, што ў хаце не асталося ні бульбіны, ні крупіны. Да бацькоўскай вёскі кіламетраў сорак па глухой дарозе цераз балота і лесам, і Пятру стала страшна пускаць яе ў такую далеч. Дзівна. Былі вакол ворагі, і яна, партызанка, ішла на сувязь у гомель, у далёкія разведкі, а ён парані наставаўся ў шпіталі і, здаецца, не баяўся за яе. Праўда, тады ім, яму і малой, за няньку была Марыя Сяргеюна, і Ленка казала папа – ёй а не яму хоць ніхто не мог устанавіць было гэта папа ці баба і паміж партызанамі вяліся цэлыя дыскусіі на гэты конт не тады ён таксама баяўся за сашу але не так не такая была тая боязь гэта ўвогуле цяжка растлумачыць Тады і сам ён хадзіў праз нямецкія і паліцэйскія гарнізоны і не адчуваў асаблівага страху, а цяпер ідзе часам позна са сходу з панізоўя і палахліва азіраецца на кусты каля рэчкі. Сорамна прызнацца. Не трэба табе хадзіць, Сашок. Лепш я. А што ж ты пойдзеш? Што ты скажаш? Я ж ведаю, нічога ты не скажаш, як мы тут... Ну, пачастуюць цябе, дадуць нешта на гасцінец. Ды каб не Ленка, хіба я пайшла б? Ты ж ведаеш, мне нават у полі нялёгка прасіць, ды не лішнія ў іх там. Выходзіла яна ў суботу. Калі ў Пятра кончыліся ўрокі, з тым, каб вярнуцца назаўтра ў нядзелю. Выйсці было нялёгка, пакуль раздабыла ім харчу на два дні жыцця, нагатавала, нагатавала, і хацела нічога не браць сабе на дарогу, каб ім больш асталося. Пятро мусіў пасварыцца, потым па сто разоў паўтарыла наказы ленцы яму лянок, да рэчкі ні-ні, ні з кім, ні з галькай, ні з танькай не пойдзеш? Не. Будзеш увесь час з татам, разам хадзіце, разам гуляйце. У клёка? У што хочаце, толькі разам – будзеш слухаць тату, будзеш усё з'ядаць, што ён скажа. Гэта не было праблемай. Ела яна цяпер, калі ежа не хапала добра з апетытам. Не толькі з'ядаць, а нікуды-нікуды без яго, ні ў парк, ні на луг, ні ў школу. Да тёткі гашы хочу, о божа! Немагчыма пералічыць усяго, куды табе нельга. І да цёткі Гашы можна толькі з татам, а лепш вы не хадзіце, не ёмка. Гэта ўжо да Пятра. Пеце, ні на мінуту не спускай з яе вока, а то яна абяцае і тут жа забывае. Забываю не. О, не маё мілае. Дай я пабусю цябе яшчэ разок. Будь разумненькая, славная, і я прынясу табе ад тёці Полі ўсяго-ўсяго смачнага-смачнага і сыру, і сыру, і яек, і мёду. Пайду э, да дзядзькі Піміна і папрашу хоць чарачку мёду. Ведаю, гэта што пчолкі прыносяць. Усё ты ведаеш з кніжак ды казак. Петя у сельсавеце не сядзі, а то будзеш дзяўчатам расказваць міфы свае і забудзеш на дзіця. Ну, так ужо і расказваю. Увогуле, ты любіш пакрасавацца перад бабамі, ёсць у цябе такі грэх. Спачатку гэта мяне нават абражала. Табе здавалася, Бог ведае, што чаго мне красавацца перад імі, патрэбна яны мне. <laughs> Ты слаўны. Цяпер я веру табе. Вядзіце сябе тут добра, не бойцеся за мяне, хіба першы раз. Я заўтра пастараюся раней выйсці, каб раней прыйсці. У мяне ўсё-такі клунак будзе і, думаю, нялёгкі. Ну ну не вельмі ж нагружайся, не блізкі свет. Мы будзем цябе сустракаць у панізоўі, добра. Далёка не заходзьце, а то потым яе прыйдзецца несці, стоміцца наша маленькая. Я не маленькая не, Я вялікая. Вялікая, вялікая, Ох гэта мама, не разумее, дзе малое, дзе вялікая. Для мяне вы абое малыя, іду а душа не на месцы. А як жа ў партызанах, хутка мы прызвычаіліся да мірнага жыцця, да спакойнага, каб заўсёды ўсё разам. Пэўна, таму што гэта нармальны стан чалавека, яго шчасце. Не хачу я больш у партызаны. Не, няхай будуць любыя цяжкасці, абы жыць вось так, разам. Але ж ад вас не дарвесся, пайду. Дарога і праўда не блізкая. Упершыню за паўгода, як вярнуўся з арміі, Пятро аддаў дацэ ўвесь дзень. І ўпершыню адчуў, як гэта хораша гуляць з дзіцем. Адключаюся ад усіх іншых сур'ёзных справ і клопатаў. Быццам сам вяртайся ў маленства, і цябе пачынае радаваць тое, чаго звычайна не прыкмячаеш, праходзіш міма. Божая кароўка, жоўты матыль, Зялёны жук, кветка дзьмухаўца, смелы дзяцел, што заляцеў у парк і весела дзеў без старую ліпу, пазірае ўніз і гарэзліва кідае амаль на галовы трэскі. Ленка пачынае расказваць, пра нейкую дымную птушку, якую яна з танькай мішкам бачыла не то ўчора, не то немаведама калі, і птушка гэтай у пачатку пакуль не распалілася дзіцячая фантазія, жаўна далей ператвараецца ў казачных, не то жар птушку, не то арла, які хацеў украсці мішку і панесці далёка-далёка. І ён слухае гэтае няўмелае яшчэ фантазіраванне з захапленнем і замілаваннем. І яму хочацца, каб дачын галасок, як срэбны званочак, не сціхаў ні на хвіліну. Калі ён аставаўся з Ленкай дома, у змрочным пакоі быў заняты работай, гісторыяй з шыткамі, канспектамі, бясконцыя пытанні яе часам раздражнялі. А вось аддаўся ёй цалкам – І ўсё пачало радаваць, нават непаслухмянасць яе. Нямала з ёй клопату, але ўсё адно адпачываеш, бо сапраўдны адпачынак у чалавека тады, калі ёсць радасць. Калі вячэралі, разбілі іх гладыш сыракваша, якую Саша купіла ім, галоўны іх харчовы запас, дзе коротка там і рвецца, і смешна, і сумна. Але асабліва кранула, што траедаю гэтую зразумела пяцігадовае дзіця і засмуткавала, нават заплакала. Дзе мамка, дзе мамка? Ой, нічога, гладыш разбіўся на шчасце, і мамка заўтра прыляціць, як пчолка з багатым узяткам. Раніцою, як болевы прыступ трывога за Сашу, нечаканая, незразумелая, чаму, што здарылася. Жанчына пайшла ў госці ў роднае сяло, але так казаў розума сэрца, сэрцам нельга зладзіць. хоць Ленка была такая вясёлая, звонкая, як учора, а то таксама суцішылася, засумавала, распора спытала, калі прыйдзе мамка. Знікла радасць, пабляклі фарбы вясны. Пятру ледзь дачакаўся другой палавіны дня, калі па часе можна было ісці сустракаць Сашу. Ішлі доўга, павольна. Сядзелі на дарозе, чакалі – Сонце давно схилилося з поўдня, наступав адвячорак. А Саша не йшла. І трывога расла, як снежны ком у гарах. Неспакой, мабыць, перадаўся і малой яна пачала плакаць. Ой, як гэта пакутліва, калі на душы так трывожна, а тут яшчэ пачынае плакаць галоднае, зморанае на сонцы дзіця. Дайшоўшы да панізоўя, я... Пятро з неймавернай цяжкасцю умаліў Ленку астацца ў настаўніцы іх школы, а сам ужо амаль бягом кінуўся далей па дарозе, па якой павінна вярнуцца жонка. сонніку ўбачыў у полі на пустой дарозе адзінокую постаць. Здалёк пазнаў яна. Адразу адлягло ад сэрца. Нарэшце спыніўся, выцер пот. Але чаму Саша ідзе так павольна як бы хістаецца? Так змарылася гаротная. Хутчэй памагчы забраць клунак, пабег – і за якія пяць крокаў спыніўся ўражаны і спалоханы Саша была без клунка і бледная бледная. Думкі адна страшнейшая за другую бліснулі ў галаве, што з табой цябе ж пазнаць цяжка. Саша сумна ўсміхнулася, і гэтая хоць і дзіўная ўсмешка трохі супакоіла. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.